hoi carpoi ton dendron hoi carpoi apo carpoforon dendron apolegontai to melon strongulon esti to apion kai he suke para to kerasion apo macru mishu krematai to cumelon kai to persicon apo brachuteru to moron apo bracutatu to carruon to lepto kai castanon lopismati pismati che callumena esti lopismati pismati en che culismena a estin he elate cleestra se muda cuparissos phegos melia etea filura caita loipa. Alla ta pleista scio esti. He archeuthos de cae he Daphne acrudrua fuei. He peuche strobilus. He drus tas balanus caice cidas.